Ainez Aristoi, egunon? Egunon. literatura soraz gaurkoan eh, zurekin, eh, zoin liburu hautatu duzu? Gaurko liburua deitzen da Notri le Sombre, ingelesetik itzulia izan da, horren idazlea deitzen da Christopher Priest, Priest, ezakit nola <laughs> hauskatu behar den, eta de Noel euh, Frantxez euh, argitaletxak plazaratu du bi eta amabian. Izen buruak uh, aipatzen du ugarte uh, ilun bat, goibel bat, eta lipuruaren asalan hori ikusten dugu. Bi lur ikusten dira, alde batetik Afrika, Afrika eta Afrikaren uh, gainek aldean asmatzen da erresuma batua, Inglaterra. Eta hor, euh, bilurak bata bestearen bajenean eh, sartzen dira. Elgar eh, jotzen dute, batak bestea iresten duela dirudi. Hmm. Afrikar lura aski suria da, argia, hutsa eduridu, eta aldiz resuma batua, uh, eh, gohasta da, gohi kolore, odol kolore, puskatua, pixka bat, bai, suntsitua, bai, horrek asmarazten digu uh, ondoko uh, kontakizun euh, iluna. Mm. Ez da gaurkoa ere liburu hau egan behar da? Bai, liburu hori lehen aldikotz idatzia izan zen mila bederatziun eta irurogeita mekan. Irurogeita frantxeseratua izan zen, lehen uh, itzulpenaren uh, izen burua zen Loja Blanc. Geroztik uh, berrogei urte berantago idazleak berriz plazaratzea erabaki du, bere uh, fikzioak mugak depasatu baitituelako, eta beraz berriz idatzi du, eta izenburua ere aldatu du. Ordean, historioa, zertan oinahitoa da? Beraz, labur biltzeko, nuklear uh, leherketa baten ondotik, Afrika usuki uh, da, xeatua da, milioika Afrikar kontinetetik eskapatzen dira. Ies egiten dute. Gehienak, edo haietako hainitz, Inglaterrara joaiten dira, gainezka beteak diren e, itxasuntzi erjaldoietan. Bistanda Inglaterrara iritsi eta haien bizia han egin nahi dute, han finkatu nahi dira, eta ingelesen bizia aldiz, ahas, irauliz. Mhm. Eta emeki-emeki etorkinak, haiek inglesek deitzen Afrim, beraz bat da Afrika eta imigrante artean, Afrim, eh, alde batetik etorkinak edo Afrim horiak izanen dira, eta bestetik tokikoak, hauek ere talde edo multzu hainitzetan zatituko direnak, azken finan gerla zibilo deltsu bat piztuko da. Liburua udorpea da, uh, zinez ez da uh, irakurketa erresa eta gozamena ekartzen duen irakurketa bat. Nik behin baino gehiagotan uh, eh, oilola joa izan dut. Bortitza da, bai ekintzetan, gerla zibila bat uh, deskribatua da liburu, hortan, beraz, pentsatzen aldiren uh, uh, gehiagikeri guziekin. Uh, ez ditut hemen uh, zehaztuko, badira ekintzak, Bada ere uh, errealitate bat, hor, uh, argiki, badira, hola, gizat batzu, elgarren artean ez dutena gehiago ikusten al, bada arrasismoa, biztan da, gainera, uh, gaur egun ezagutzen dugunarekin, lotura bat senditzen dugulako, ezin dugu bestela egin. Gaur egun zen den etorkinen krisiarekin, hmm. krisi hori bizi izan ez gero, libur hori ikaragarria da. Mm. bat egiten alda, gaur eh, egun pasatzen denarekin, eh? Bai, bai, prezeski, eh, horre uh, gaitik idazleak eh, erabaki zuen bimilata mabian behitz plazaratzea. Zinez, hmm. bere burua gainditu senditu baitzuen, bait zuen, beretzat iruro gaita amar, garen amar Idatzi zuen ele behia, zientzia fikzioa utsa zen. Ez zuen bat ere pentsatzena, legun batez, berak idatzitakoa, gertatzena ikela hala gertatzen ari da. Bo ez gira behar bada liburuaren eh, mailara iritsi, baina gerta daiteke. Adibidez momentu batez, uh, eh, lahi aldi estatua ipatua da. Man bara, olako gaur egungo oi hartzunak azkarrak dira. Eta uste dut uh, eh, aldiuntan behitz plazalatu duela ezageiago zientzia fikzioa, errealitate antzeko liburu bat da eta gaur pixka bat uh, edo iduritzen zaut eh, helburu horrekin behitz argitaratu duela. Oian, kontakizunean, eh, nola pasatzen da? Segitzen ditugu pertsonaiak, uh, zer bada istorio bat? Beraz, segituko dugu pertsonaia bat bereziki. Uh, deitzen da Alan Whitman, hau uh, ingelesa da, erakaslea da, badu emazte bat, Isobel, deitzen dena, eta neska alaba gazte bat, Sali hauek ah astapenean uh, aski inosentak dira. Entxeatzen dira, ahal egiten dira, haien eguneroko bizia normalki ere maitera. Naiz eta milaka eta milaka etorkin uh, urbildu haien euh, erritik. Baina emeki, emeki <laughs> oartuko dira ez dituz begiak uh, esten euh, gehiago. Eta egun batez haien etxearen ustera behartuak izanen dira eta erriaren zeharkatzera. Ba, ziru pertsonaia horiek segituko ditugu haiek izanen dira pixka bat eh, pirua, ele berri guziaren pirua. Kontakizun aski berezia da, uh, eh, iru partetan zatitua delako, eraz, iru kontakizunez osatua da liburua, kontakizun bakotxa gara iesberdin batetan gertatzen da, eta denak nahasiak dira elgarren artean. Beraz, eh, burua uste bat bezala, pieza guziak sakabanatuak dira, beraz, astapenean irakurtzean pixka bat nasiak gira, uh, eh, ahastra bagarria da, ulehmena, baina nemeki emeki, pieza dozati guziak plantian ezartzen dira, eta gauzak ulehgarriak bilakatzen dira. Baina astapenean, indar berezi bat eskatzen du liburuak. Bada bai kortasun zerbait, nun baita edo bate? Bate ere ez. <laughs> Ez ez. Ez astapenetik buka erara, uh, eh, erortzen gira. Ez da... Mm, etorkizun uh, alaik. Azteko ez gure portsona jantzat, eta Inglaterraren zatu du daundiak ditut. <laughs> e, biziki da, erraiten nizun bezala azta ez da gozotasuna ekartzen duen liburu bat. Baina galdeketa bereziak ekartzen ditu eta mereximendua du horren Gure uh, bizitzeko manerarekiko galdera honak pausatzen ditu ustez uh, badu uh, erabilgarritasun bat hortan, liburu horrek. Mm -hmm. Untsa komprentzen badut, mila behatzen eta irurogoita amekako bertsione hortatik unat, zer aldatu da izkuntza, historioa uste oso aldatu dela ere? Ez? Ez. Historioa ez du, ez du unkitu, ez moldatu, aldiz zati batzu moztu ditu edo berri datzi. Garaian, zientzia fikzioa eh, gixako eleberri bat idatzi zuen, beraz hor, askatasuna ondia hartu zuen. Estiloa da, neutroa, distantzia hainitzekin, gaurko testoak, gaurko bertsoak berdin distantzia atxikitzen du, aldaketa batzuekin egin behar izan ditu, uh, behi gaur egungo eh, testu inguruari begira, bada oartu da ez dela gehiago zer nahi erraiten al, edo nola nahi erraiten al gaur egun, erraiten eh, da eh, politikman korrekt izan behar dela. pixka bat hori egin izan nahi du, ala justuki krisia, aurrik uste zuen krisia egiazki gertatzen ari denez, Beldur bera, uh, eh, ahazakeri, um, berak ahazakeri atakak ukaitea, erasoak. Eta bera, ez da bat ere hala, Bera, mintzu da uh, eh, diandarteaz, gizon, emazte haur, beltz suri edo indio berdintzaio, mintzu da gizakietaz. bainan badakigu gaur dena interpretatua dela, dena zehazki moztua dela, dena, dena aztertua dela, hmm. eta ez zuen zepo erori nahi. Beraz, testoa pixka bat moldatu du, neutrotasun hori handik gehiago irabazteko.